بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان و النجم اذا هوا سوگان به ستاره هنگامی که افول می کند ما ضل صاحبكم و ما غوا که هرگز دوست شما محمد منحرف نشده و مقصد را گم نکرده و ما ینطق عن الهوا و هرگز از روی هوای نفس سخن گوید این هو الا وحی یوحا آنچه آورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده است علمه شدید القوا آن ذات که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده ذو مرت فاستوى همان ذات که توانایی فوقالعاده و سلطه بر همه چیز دارد وهو بالافق الاعلى در حالی که در افق اعلا قرار داشت ثم دنا فتدلى سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد فکان قاب قوسین او ادنا تا آن که فاصله او به اندازه دو کمان یا کمتر بود فاوحا الى عبده ما در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود ما کذب الفؤاد ما را قلب او در آنچه دید هرگز دروغ نمیگفت افتمارونه على ما یرا آیا با او درباره آنچه دیده مجادله میکنید ولقد رآه نزلة اخرى و بار دیگر او را مشاهده کرد عند سدرة المنتهى نصد سدرة المنتهى عندها جنة المأوى في جنة المأوى در آنجاز اذ يغشى السدرة ما يغشى در آن هنگام که چیزی سدرت المنتها را پوشانده بود ما زاغ البصر و ما طغى و چشم او هرگز منحرف نشد و تغیان ننمود لقد رآ من آیات ربه الكبرى او پاره از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد افرأیتم اللات والعزا به من خبر دهید آیا بتهای لات و عزا و منات الثالثة الاخرى و منات که سومین آنها الکم الذکر و له آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر تلك اذن قسمت ضیزا در این صورت تقسیمی غیر عادلانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید برگز هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی میکنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است ما آیا آنچه انسان تمنا دارد به آن میرسد پس در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست و کم من ملك في السماوات لا تغني جفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند و شفاعت آنها سود نمی بخشد مگر بعد از آن که خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر نامگذاری میکنند وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وإن الظن لا یغنی من الحق شیئا آنها هرگز به این سخن یقین ندارند تنها از زن و گمان بی پیروی می نمازند با اینکه گمان هرگز انسان را بینیاز از حق نمی کند فأعرض عمن تولى عن ذِكْرِنَا ولم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدنيا حال که چنین است از اینها که از ذکر ما روی میگردانند و جز زندگی مادی دنیا را نمیطلبند اعراض کن ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى این آخرین حد آگاهی آنها پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند به خوبی میشناسد و هدایت یافتگان را از همه بهتر میداند ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به خاطر اعمال بدشان کیفر دهد و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومن هو كذب از گناهان کبیره و اعمال زشت جز صغیره دوری میکنند آمرزش پروردگار تو گسترده است او نسبت به شما از همه آگاهتر است از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت های در شکم مادرانتان بودید پس خود ستایی نکنید چرا که او پرهیزکاران را بهتر می افرأیت آیا آن کس را که از اسلام روی گردان شد مشاهده کردی و قلیلا وأکدا و کمی عطا کرد و بیشتر امساک نمود عنده علم الغیب فهو یرا آیا نفس او علم غیب است و میبیند ام لم ينبأ بما في صحف موسى یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است و الذی وفا و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد الا تزر وازره وزر که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد و ان لیس للانسان ما سعى و این که برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست وأن سعيه سوف يرى و اینکه بزودي دي دمي دیده ثم يجزاه الجزاء الأوفى سپس به او جزای کافی داده خواهد شد و ان الى ربك المنتهى که همه امور به پروردگارت باز می وأنه هو أضحك وأبكى و این اوس اوست که میخنداند و میگریاند و انه هو امات و احیا و اوست که میمیراند و زنده میکند وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى و اوست که دو زوج مذکر و معنس را میآفریند من نطفت اذا تمنا از نطفه که خارج می شود و ان علیه نشأت الاخرى و اینکه بر خداست ایجاد عالم دیگر و انه هو اغنا و اغنا و اینکه اوست که بینیاز می کند و سرمایه باقی می بخشد و انه هو رب الشعرا و اینکه اوست پروردگار ستاره شعری و انه اهلک و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد وثمود فما ابقا و همچنین قوم سمود را و کسی از آنها را باقی نگذار و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و و نیز قوم نوح را پیش از آنها چرا که آنها از همه ظالمتر و تغیانگرتر بودند والمؤتفکت اهوا و نیز شهرهای زیر و رو شده را بر زمین کوبید فغشاها ما غشا سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید فبأي آلاء ربك تتمارا پس در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید دارید هذا نذير من النذر الاولى این پیامبر بیم دهنده ای از بیم دهندگان پیشین است آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است لیس من دون الله کاشفه و هیچ کس جز خدا نمیتواند شداید آن را برطرف سازد أفمن هذا الحديث تعجبون پس آیا از این سخن تعجب می کنید؟ و تضحكون ولا تبكون و می خندید و نمی گریید و انتم سامدون و پیوسته در غفلت و حوسرانی به سر میبرید فاسجدوا لله عبدون حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و پرستش نمایید